12602 fatvo. Og'izni erta yopishni afzal sanash bid'atdir. Savol: Ba'zi mamlakatlarda bomdoddan taxminan 10 daqiqa oldin bir vaqt belgilangan, ular buni imsak vaqti deyshadi. Odamlar shu vaqtda og'izlarini yopishib, yeb ichishdan tiyilishadi. Bu ish to'g'rimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu ish to'g'ri emas. Chunki Alloh taolo ro'zadorga tong otishi aniq bo'lgungacha yeyish va ichishga ruxsat bergan. U zot aytadi: "Va kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Va to tongdan oq ip qora ipdan ajraladigan paytgacha yeb ichaveringlar. Baqara surasi 187-oyat. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Bilol tunda azon aytardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kulu كلوا واشربوا حتى يؤذن maktum fa innahu la لا يؤذن yatlu al-fajr ibn ummi maktum azon aytgunicha yeb ichaveringlar chunki u tong otmaguncha azon aytmaydi dedilar sahih buxoriy 1919 sahih muslim 1092 hadis imom navaviy rahimahulloh aytadi Bu hadis tong otguncha, ya'ni bomdodgacha yeyish, ichish, jinsiy aloqa qilish va boshqa barcha narsalarning joizligini o'z ichiga oladi. Hofiz Ibn Hajar aytadi: Eslatma. Hozirgi davrda paydo bo'lgan munkar bid'atlardan biri Ramazonda bomdoddan taxminan 20 daqiqa oldin ikkinchi azonni aytish va roza tutmoqchi bo'lganlarga yeyish ichishni harom qilish alomati o'laroq chiroqlarni o'chirishdir. Bu odatni joriy qilganlarning da'vosiga ko'ra, go'yo ibodatda ehtiyotkorlik uchun shunday qilishayotgan emish. Allohul musta'an. Fathul Bori 4-mujallad 199-bet. Shayx Ibn Usaymindan ba'zi taqvimlarda og'izni yopish bomdoddan taxminan 15 daqiqa oldin belgilangani haqida so'ralganda, u kishi shunday javob berdilar: Bu bid'atlardan biri bo'lib, uning sunnatda asosi yo'q. Aksincha, sunnat buning teskarisidir. Chunki Alloh taolo o'zining muborak kitobida shunday degan: "Va kulu shrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Va to tongdan oq ip qora ipdan ajraladigan paytgacha yeb ichaveringlar. Baqara surasi 187-oyat. Shuningdek, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Bilol tunda azon aytadi. Ibn Ummu Maktum azon aytguncha yeb ichaveringlar. Chunki u tong otmaguncha azon aytmaydi deganlar. Ba'zi odamlar o'zlaricha belgilab olgan bu og'izni yopish vaqti Alloh azza va jalla buyurgan narsaga qo'shimcha qo'shish bo'lgani uchun botildir va Allohning dinida haddan oshishdir. Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un g'uluvga ketganlar halok bo'ldi Quluvga ketganlar halok bo'ldi, g'uluvga ketganlar halok bo'ldi deb aytganlar. Sahih Muslim 2670-hadis. Vallohu a'lam.